Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Pet je lipnja 1989. godine. Po aveniju Chang'an riječ znači ulica vječnog mira, glavnoj prometnici Pekinga i po susjednim ulicama razasuti su izgorena vozila, komadi odlomljenog betona, bicikli, granitne kocke od kojih se radilo barikade. Posvuda je bilo razbijeno staklo koje je svjetlucalo na suncu. U noći 3. na 4. lipnja jedinice Narodno-slobodiločke vojske ušle su na Tiananmen, trg nebeskog mira i udarile na okupljene studente i druge demonstrante koji su se od 22. travnja od pogreba Hu Yaobanga okupljali na tom trgu. Koliko je ljudi stradalo u tom obračunu, ne zna se. Enciklopedija Britanika piše samo o službenoj brojci od 241 poginulog. Ta brojka uključuje i poginule vojnike. Aleksandar Pancov u biografiji Deng Xiaopinga, vrhovnog kineskog vođe u doba gušenja demonstracije na trgu Tiananmen, navodi da je u noći 3. na 4. lipnja poginulo između 220 i 3000 ljudi. Kako bilo, 5. lipnja Pekingom je vladala tišina. Tijela poginulih odnesena su, ali na ulicama su još bile vidljive mrlje od krvi koje nije sprala ni kiša koja je padala dan prije. Tog 5. lipnja oglasio se Centralni komitet Komunističke partije Kine. Na radiju i televiziji čitan je proglas da je u glavnom gradu ugušena kontrarevolucionarna pobuna. 4. i 5. lipnja iz svoje kuće nije ni izlazio Deng Xiaoping, te kada je uspostavljen red, on je 6. lipnja primio nekoliko visoko pozicioniranih partijskih i državnih funkcionara, među njima su bili Li Peng, Yao Yilin i Chao Shi. Okupljenima je rekao da čak i ako stranci zavedu režim sankcije protiv Kine, on neće odstupiti od reformskog puta. Deng je znao zašto govori te riječi. Sve što je radio sada je došlo u opasnost. Aleksandar Pancov piše. Sada je krvavi lipanj prijetio da još unazadi Dengove reforme. Mnogi su u partiji, posebno njezini veterani, vidjeli tržišne reforme kao uzrok svih katastrofa. Govorilo se da su one otvorile Kinu trulom zapadu, koji je kroz buržoasku liberalizaciju zatrovao umove mladih ljudi. 9. lipnja Deng se obratio stožerima vojnih jedinica koje su sudjelovale u gušenju studentskih demonstracija. Izrazio je svoju zahvalnost vojsci za njezine napore i svoju sućut za vojnike i časnike koji su herojski umrli u borbi protiv kontrarevolucionarne pogune. Na njegov prijedlog svi su ustali u počast palih boraca i zapovjednika. Ponovio je svoju analizu o onome što se dogodilo u travnju pa sve do lipnja, ali naglasio je da neće biti povratka na staro. Reforme će se nastaviti i bilo je nužno da se stanovništvo obrazuje. Svi su zapovjednici pljeskali, ali nepoznato je jesu li se slagali s nastavljanjem tržišnih reformi. Oni stanovnici Pekinga koji su se usudili izaći na ulice tog 5. lipnja šaptali su, kako to piše Aleksandar Pancov, Deng Xiaoping, ubio si djecu, nikada ti to nećemo oprostiti. Tjedan dana nakon sastanka s vojnim zapovjednicima, Deng se sastao s vodećim ljudima partije i države i rekao im da će se umiroviti. I nadodao, naravno ako budete tražili savjet, neću vas odbiti, ali stvari više neće biti kakve su bile. 19. lipnja počeo je sastanak proširenog politbiroa partije. Glavna točka dnevnog reda bila je sudbina Zhao Ziyanga, generalnog sekretara partije, koji se za vrijeme demonstracije zalagao za umjeren odnos prema demonstrantima. Svi na sastanku osuđivali su Džaova. Deng je čak dopustio da u njegovom statusu glasaju svi prisutni, a ne samo članovi politbiroa. Svi osim jednog glasali su da Džao bude smijenjen s funkcija generalnog sekretara te da bude isključen iz centralnog komiteta, politbiroa i stalnog komiteta, ključnih tijela partije. Jedino je Džao bio protiv te odluke. Nije se protivio smjeni već optužbama. Bio je to drugi put u dvije godine da je smijenjen generalni sekretar Komunističke partije Kine. Aleksandar Pancov piše. 23. i 24. lipnja četvrti plenum Centralnog komiteta potvrdio odluke uvećanog politbiroa vezane uz Džaoa. Lipeng je dao glavni izvještaj o Zhao Ziyangu, opisujući bivšeg generalnog sekretara u najgorem svjetlu. Materijal iz glavnog ureda Centralnog komiteta podijeljen je članovima plenuma, u kojem je Đao prikazan kao urotnik i predstavnik kontrarevolucionarnih snaga u zemlji i inozemstvu, koje su ciljale na rušenje kineske komunističke partije i Denga. Nakon plenuma, Džao je stavljen u kućni pritvor i započela je istraga protiv njega. Trajela je tri godine, do listopada 1992. ali presuda nije objavljena, navodno zbog toga što vođe nisu htjeli uzbuniti prošlost. Džava su upoznali s podužim dokumentom koji je sadržavao 30 optužbi, ali nisu poduzeli dodatne mjere protiv zatvorenika. Džava je ostao u kućnom pritvoru do svoje smrti, 7. siječnja 2005. Na tom plenumu za novog generalnog sekretara partije izabran Jiang Zemin. Činilo se da je partija primirena, ali Deng, tada 85 godina star, znao je da nije, da se iza optužbi upućenih Zhao o reformama koje su odgovorne za demonstracije krije napad na njega. Ali Deng nije odustao od odluke da se umirovi. O toj odluci službeno 17. kolovoza obavijestio svoje najbliže suradnike, veterane revolucije. 4. rujna i mlađu generaciju predvođenu novim generalnim sekretarom i premijerom Li Pengom. Početkom studenog peti plenum odobrio je Dengov zahtjev za umirovljenjem. Nazvali su ga istaknutim vođom kineskog naroda i rekli da se on ne umirovljuje zbog narušenog zdravlja, već zbog široko umnosti velikog proletarskog revolucionara. Deng Xiaoping povukao se u kuću izvan Dongnan Haija, kompleksa kod zabranjenog grada gdje živi partijska i državna elita. Deng ili djed, kako su ga zvali, šetao se pod dvorištem sa suprugom Lin. Dio vremena provodio je hraneći zlatne ribice u ribnjaku. Uživao je u jelu, podrijetlom iz Sečuana volio je masnu i ljutu hranu. Ali nije prestajao sa radom. Nakon doručka povukao bi se u radnu sobu, obično s jednim unukom koji se igrao oko stola, dok je on čitao dokumente koje su mu slali iz vrha partije i države. Kad nije radio ili bio u šetnji, Deng je uživao u briđu, biljaru i gledanju nogometa. Ljeti bi s obitelji odlazio u partijska odmarališta, gdje je i kao 80-godišnjak plivao po sat vremena. Ponekad bi primio nekog stranog uglednika koji bi tražio susret s njime. Tako je primio bivšeg predsjednika Sjedinjenih država Richarda Nixona, kojemu se požalio da SAD stalno denunciraju Kinu, a da Kina nije ništa učinila Sjedinjenim državama. I zatražio od Nixona da predsjedniku Georgeu Bushu starijem poruči da je vrijeme da Kina i Sjedinjene države ostave prošlost za sobom. Ponekad bi se sastao s partijskim i državnim vođama, nije mu se svidjela njihova konzervativnost i opreznost u reformama, ali i dalje uživao u mirovini. I to je bilo tako sve dok Deng nije odlučio da je vrijeme da se ta mirovina prekine. Aleksandar Pancov piše. 17. siječnja 1992. tri tjedna nakon lunarne nove godine, 87 godina star patrijarh krenuo je iz pekinške željezničke stanice na put prema jugu, preko Wuchanga i Chagsha, do posebnih ekonomskih zona Shenzhen i Zhuhai. Pratili su ga supruga, četvero djece i unuci. Planirao je posjetiti i Šangaj, Cilj puta, koji je trajao više od mjesec dana, bio je da se posjetom mjesta koja su simbolizirala njegove reforme ponovno ožive nove snage u komunističkoj partiji i da se partija ponovno uputi na put ubrzanih tržišnih reformi. Pažljivo je promislio svoje poteze. Deng je koristio manevar kojem je često pribjegavao veliki kormilar Mao. Obratio se izravno masama preko glava vođa u Pekingu. I poput Maoa bio je uspješan u tome. Lokalni kadrovi i obični građani srčano su ga podržali u pitanjima reformi i Jiang Zemin ili Peng više ga nisu mogli ignorirati. Posebno nakon što je posuda gdje bi došao Deng govori ovo. Svatko tko pokuša promijeniti smjer, načele i politike usvojene na trećoj plenarnoj sjednici 11. centralnog komiteta, ne samo da neće biti podržan od naroda, on će biti izbačen. Sastao se s lokalnim vođama, inženjerima, tehničarima i drugim ljudima i govorio otvoreno o potrebi da se učini svaki napor kako bi se potakla obnova, ubrzao tempo rasta i proširila sfera kojom upravlja tržište. Deng je izašao iz mirovine jer su ga počele zabrinjavati brojke koje su dolazile do njega. Između godina 1986. i 1988. bruto nacionalni proizvod rastao je po stopi većoj od 35%. U godinama od 1989. do 1991. on je rastao samo 18%. Deng se bojao da će novo vodstvo predvođeno Jiang Zeminom ili Pengom u strahu od ponavljanja demonstracija na trgu Tiananmen još više usporiti reforme put po jugu Kine pokazao je da umirovljeni vođa još ima snage i utjecaja. Ne bez razloga ga je Mao Tse Tung nazvao mekim poput pamuka, oštrim poput igle. Aleksandar Pancov piše. Nakon tih riječi izgovorenih u javnosti, vođe u Pekingu stali su u stavu mirno. Iako je Deng izgubio dio svog utjecaja, on je još uvijek bio glava obitelji. Patriarhov put po jugu snažno je utjecao na raspoloženje u partiji. Krajem veljače 1992. Centralni komitet proslijedio je Dengove razgovore i govore tijekom toga puta svim članovima komunističke partije. 9. i 10. ožujka Jiang Zemin sazvao je sjednicu politbirova. Sastanak je priznao potrebu da se Dengovi zadnji govori iskoriste kao osnova za dokumente koji će se pripremiti za nadolazeći 14. kongres Komunističke partije Kine. Sve je išlo prema Dengovom planu. Njegovo zadnje pojavljivanje pred narodom bio je patrijarhov oproštaj od nacije. Deng Xiaoping napustio je pozornicu. Njegove oproštene riječi od partije i naroda bile su da se nastave reforme, oslobodi svijest i hrabro krene dalje putem otvaranja prema svijetu. 14. kongres počeo je 12. listopada i potrajao šest dana. Kineska komunistička partija tada imala 51 milijun članova. Na tom 14. kongresu predstavljalo ih je 1989 delegata. Deng je imao status posebno pozvanog gosta. Oslušao je govor sekretara Jiang Zemina i nakon toga izrekao svoje mišljenje o tom govoru. Nije uopće loše. Nakon kongresa tržišne reforme i otvaranje Kine svijetu dobili su novi zamah. Kada je postao vrhovni vođa Kine, Deng je imao jedan cilj, da se kineski bruto nacionalni proizvod od 1980. do kraja stoljeća u četverostruči. S novim zamahom ostvarenje tog cilja postalo je moguće. Nakon tog kongresa godišnja stopa rasta kineske ekonomije u prosjeku je iznosila 12,5%. Deng se sada uistinu mogao umiroviti. Rijetko se sastajao s partijskim vođama, kada je išao na jug, išao je zbog tople klime, kako bi pobjegao od pekinških zima. U tri godine Deng je slomio dva protivnika. Prvo je brutalno ugušio zahtjeve za demokratizacijom Kine i pravednijom modernizacijom i tržišnim reformama. Nakon brutalnog gušenja tih zahtjeva, Deng je lukavo pobjedio konzervativno krilo partije, koje je baš te demonstracije odlučilo iskoristiti kao opravdanje za usporavanje reformi. Tako je Deng postavio Kinu na put da postane jedna od najmoćnijih država na svijetu. Njegova dva nasljednika na čelu Kine, predsjednici države i generalni sekretari komunističke partije, Jiang Zemin i Hu Juntao vodit će Kinu u vremenu kada je ona ostvarila cilj koji je postavio Deng. Nakon njih za prvog čovjeka Kine izabran je Xi Jinping, čija se moć može usporediti s onom koju je imao Deng. U sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom govorit ćemo o Narodnoj republici Kini od zadnjih godina Dengovog života do dolaska Šije na vlast. Naša je sugovornica Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dnevnika Delo s dalekog istoka. Deng Xiaoping je uvijek e, vladao od pozadi, kako je to kasnije govorio predsjednik Obama, vodio od ostraga. I dobro znao zbog čega je to činio, on je uvijek bio broj dva, osim u jednoj stvari. Znao je zapravo da vojsku mora imati potpuno u svojim šakama i da na kraju krajeva, kao što je Mao tse govorio, da vlast sjedi na buretu baruta, tako je Deng to vrlo dobro iskusio iz vlastitog iskustva i kao vojskovođa prije osnivanja Narodne republike Kine tijekom Mao Zedongovog razdoblja i onda naravno što se je vrlo dobro i jasno pokazalo ključnim i u vrijeme njegove, da tako bolje kažemo, dominacije nego vladavine. Jer on doista broj jedan nikad nije bio. Međutim, to je bilo razdoblje dakle, između Maove smrti 1976. godine i Dengovog povlačenja u kojem je ključna stvar bila autoritet i vizija koju je jedno i drugo Deng imao. Naravno, on to sam ne bi mogao napraviti. On je bio okružen ljudima koji su bili još iz 50. godina posvećeni reformama i zapravo su imali ideju da kineski komunizam, odnosno socijalizam, ne može se razvijati po striktnim tračnicama, onako kao što su to, onako kako smo ih onda nazivali konzervativci e, zamišljali. Tako da je on imao podršku s jedne strane i unutar tih partijskih frakcija, potpunu komandu nad vojskom i podršku vojske, koja je, da se podsjetimo, sedam 1986. godine, par tjedana nakon smrti Mao Tunga uhitila članu bandu i time dalo do znanja gdje stoji. Međutim, ono što je naravno bilo ključno, on je imao iza sebe ili ispred sebe bolje reći taj veliki narod koji je bio željan konačne promjene. 1978. godina kada Deng Xiaoping proglašava reforme, dakle kada na partijskom plenumu elaborira program koji slijedi, a koji će se zapravo temeljiti na specijalnim ekonomskim zonama koje će biti neka vrst pokusnih laboratorija unutar već jednog velikog laboratorija što Kina već tijekom svih tih desetljeća jest, on obećava nešto što nitko nije točno vidio kuda će voditi, kako će izgledati gledati, ali je imao podlogu u narodu koji je prošao kroz najprije naravno to revolucionarno razdoblje neposredno nakon osnivanja Narodne republike 1. listopada 1949. i onda tih strašnih deset godina velike kulturne revolucije koje je razdoblje koje je ostavilo Kineze iznimno siromašnima. Tako da su njegove poluge vlasti bile vrlo personaliziran. Dakle, njegov osobni autoritet, njegova vrlo precizna vizija, jer je on u tom trenutku shvatio da u svijetu postoji velika količina kapitala koja traži mjesto gdje će se oploditi, a Kina ima veliki broj radne snage, ruku, vrijednih ruku koje nemaju više što rade zbog toga što je po završetku velike kulturne revolucije dan naredio da se e, rasformiraju sve narodne komune. Odjedan put dobivamo par stotina milijuna seljaka koji nemaju dovoljno zemlje od koje mogu živjeti. Prema tome, to treba negdje uposliti. I to se dvoje sklopilo potpuno savršeno. U lipnju 1962. Deng Xiaoping, tada vicepremijer, održao je govor u sekretarijatu partije. Tema je bila stanje na selu. Deng je tada rekao, u okruzima u kojima je život seljaka težak, možemo koristiti razne metode. Drugovi Zan Huija kažu, nije važno je li mačka crna ili žuta, sve dok lovi miševe, to je dobra mačka. Te riječi imaju smisla. Mao Tse-tung smatrao je Denga pametnim, ali ga je zbog ovakvih riječi smatrao ideološki nepravovjernim. U velikoj proletarskoj kulturnoj revoluciji Deng je 1967. smijenjen svih funkcija, a dvije godine kasnije prognan u provinciju Jiangxi, gdje će sa suprugom i obitelji provesti četiri godine. Jedno je vrijeme radio kao radnik u tvornici traktora. Crvena garda njegovog najstarijeg sina zatočila je i mučila, a onda se on ili u očaju bacio kroz prozor ili su ga bacili gardisti, nakon čega je on bio invalid cijelog života. Deng je Mao vratio u Peking tek 1973. na nagovor premijera Chuan Laja koji je trebao pomoći u održavanju kakvog takvog reda u kaosu kulturne revolucije. Mao je dopustio da Deng 74. bude imenovan za vicepremijera, ali već nakon dvije godine Mao je ponovno u njemu vidio prijetnju. Početkom siječnja 1976. umro je Chu Enlai. Mao je za privremenog premijera imenovao Huo Guofenga. Njega je zadužio da umjesto Denga vodi poslove centralnog komiteta. A za Denga Mao je rekao riječi koje donosi Aleksandar Pancov. Ta osoba nikada nije posvetila dovoljno pažnje klasnoj borbi. Nikada nije bila ključna veza za nju. A onda je tu i ta bijela mačka, crna mačka. Nije važno je li to imperializam ili marksizam. On ne razumije marksizam, lenjinizam i predstavlja buržoaziju. Ali trebamo mu pomoći. Kritiziranje njegovih grešaka je način da mu se pomogne. Nije dobro da stvari tek tako klize. Denga je spasila Mao smrt u travnju 1976. Ali još je bila moćna četvoročlana banda radikalnih ljevičara koje je vodila Maova supruga Jiang Qing i Deng je u proljeće otputovao na jug Kine u Kanton gdje ga je zaštitio moćni general Shu Shiyou. Nakon što je Hua dao da se uhapsi četvoročlana banda, general Shu je od Hua tražio da rehabilitira Denga. U tome je uspio i Deng se opet vratio u Peking. I opet ponavljam, ta potpuna kontrola nad e, vojskom koja je garantirala da sve što den odluči e, se može provesti bez nekakvog velikog destabiliziranja i nestabilnosti u prije svega unutar partije, a onda i u društvu. Međutim, ono što je isto tako bilo ključno jest da dok je Mao Tse-tung, koji ako se sjećamo imao tu čuvenu rečenicu svijetom vlada veliki kaos, situacija je savršena, dakle on je kaos koristio kao jednu vrstu instrumenta za provođenje svoje politike koje nije nije, imala, nije bila bez logike, makako da je bila i brutalna i vrijedna potpuno druge priče, Deng se koristio strahom od kaosa. Jer u svim kinezima u tom trenutku strah od kaosa bio iznad svega. I pristali bi na sve samo da se kaos ne nastavi, odnosno ne, ne vrati. Tako da su mu prije svega to bili oslonci, temelji na kojima je gradio svoju vladavinu, naravno uz ljude koji su ga slijedili, koji su bili na pozicijama premijera, predsjednika države, imali smo najprije Lišje Njena koji je bio potpuni reformist, Jan Šankuna koji je također bio potpuno odan Dengu i njegovim idejama i onda naravno dvojicu partijskih sekretara koje je Deng Xiaoping osobno odabrao, najprije Hu Yaobanga, koji je smijenjen zbog studentskih demonstracija 1986. godine ili ako je vjerovati krugovima iznutra koji tvrde da znaju njihov dijalog, gdje je Hu Yaobang predložio Deng Xiaopingu da se oni skupa povuku s obzirom da su već u godinama kada bi se mogli umiroviti, kada bi mogli prepustiti palicu mlađima, što Deng nikako nije volio čut i vrlo brzo nakon toga je Hu Yaobang smijenjen, da bi nakon njega na vlast na čelo partije došao Zhao Ziyang. Deng Xiaopingova ta faza, prvo najprije početak gospodarskih reformi i četiri modernizacije, se nastavlja njegovom sjednošću kako napraviti mirnu smjenu vlasti. I zbog toga bira jednoga, neuspjeloga, drugoga, također smijenjenoga. I ta smjena vlasti u Kini je zapravo jedna ogromna tema s obzirom da imamo partijski sustav koji nema propisano točno unutar partijskog statuta kako se ta vlast smjenjuje i s obzirom na to da smo vidjeli da zapravo mirne smjene vlasti praktično nije bilo. Ako ćemo na koncu, čak i 1989. godina, koja nije bila izravno povezana sa smjenom na vlasti, ali isto tako bila jedna krvava smjena, jer je tada Zhao Ziyang smijenjen, stavljen u kućni pritvor, i došao Jiang Zemin, koji je zapravo kao jedna neočekivana osobnost i osoba se pojavila kao treći Deng Xiaopingov izbor. U ljeto 1985. kineska vlada dala je na prodaju 200 transportnih zrakoplova. Do tada su oni bili u sastavu ratnog zrakoplovstva. Bio je to znak da je kineska vlada potpuno predana tržišnim reformama. S tim zrakoplovima, koji su trebali potaknuti razvoj privatnih zračnih prijevoznika, na tržište su stigli zrakoplovni motori, rezani dijelovi, aerodromi, gorivo, zrakoplovno osoblje. Kina je htjela razviti svoje privatne zračne prijevoznike. Te 1980 pet vlada je dopustila da se za dva velika rudnika ugljena u provinciji Anhui natječu čak i privatni ponuđači. Cilj je bio potaknuti veću proizvodnju ugljena, a sve sa ciljem zadovoljavanja sve većih potreba za energijom. Tu 1985. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom kinom smatra godinom kada su u potpunosti do izražaja došle reforme koje je potaknuo Deng, ali je i to godina kada je postalo jasno da vrtoglavi razvoj dovodi do velikih problema. Godine 1982. proveden je prvi temeljiti popis stanovništva Kine i on je pokazao da je stanovništvo prešlo brojku od jedne milijarde. Ako se nastavi rast tim tempom, čak ni najdramatičnije promjene neće moći podići standard tog stanovništva. Zato je partija usvojila politiku jednog djeteta. Jonathan Spence piše. Država je uvela teške kazne za obitelji koje su prekoračile ograničenje od jednog djeteta. Obitelji s jednim djetetom dobivale su posebne ekonomske, obrazovne i stambene potpore. Oni s nekoliko djece kažnjeni su globama i uskraćivanjem prava na stan i obrazovanje. Država je nastavila praksu započetu krajem 70. godina, prisiljavanje nekih trudnica da protiv svoje volje pobace, čak i ako je trudnoća bila uznapredovala, iako je popustila u politici prisilne sterilizacije. Druge nepravilnosti koje su radili pojedinci obuhvaćale su i prodaju ženske djece drugim zajednicama, kako bi novorođenčad bila podizana u obiteljima buduće rodbine. U mnogim tragičnim slučajevima očene obitelji pribjegavale su ubojstvima ženske djece. Tu je praksu drastično osuđivala država ali sama drastičnost osude upozoravala je na veličinu problema. Neki su roditelji koristili novodostupnu tehniku amniocenteze kako bi rano u trudnoći odredili spol fetusa i onda izvršili pobačaj ako se pokazalo da je dijete žensko. Pored problema do koje je dovela politika jednog djeteta, još su veći problemi bili u ekonomiji. Te 1985. bilo je jasno da je samo manji dio srednjih i velikih poduzeća, njih oko 15%, napravilo dobar napredak u jačanju svoje proizvodnje organizacije. Većina poduzeća, njih oko 65%, jedva da su napredovala. 20% poduzeća nije napravilo nikakav napredak. To je dovelo do toga da je vlada počela pisati zakon o stečaju. Za konzervativce u partiji to je bilo drastično kršenje temeljnih komunističkih načela. A najviše od svega smetala korupcija. Jonathan Spence piše. Slučaj otoka Hajnana iz 1985. daleko je najgori ekonomski skandal u do tada 36 godina dugoj povijesti Narodne republike Kine i pokazalo se kako je korupcija postala ozbiljna. Skupina funkcionara urotila se kako bi iskoristila poduzetničke zone. Koristeći novac koji su dobili preko razvojnih kredita od pekinških banaka, funkcionari iz Hainana kupovali su proizvode iz inozemstva i onda ih prodavali kupcima posuda po Kini. Među proizvodima koje su funkcionari uvozili da bi ilegalno prodavali, bilo je 89.000 tisuća motornih vozila, 2,9 milijuna televizora, 250.000 tisuća videorekordera, 122 tisuće motocikala. Vrijednost njihove prevara iznosila je 1,5 milijardu dolara. Prema činjenicama koje je otkrio tim od stotinu istražitelja koje je osnovao zatečeni Peking, korumpirani funkcionari s Hainana imali su kupce za svoju robu u 27 od 29 kineskih provincija i gradskih regija. Najmanje 700 milijuna dolara nije se moglo vratiti i stotina japanskih kamiona i automobila hrđalo je na morskom zraku Hainana dok se nastavljala istraga. Zbog toga što je bilo teško precizno odrediti prave parametre takve trgovine, a možda i kako bi se smanjio incident i izbjeglo diskreditiranje poduzetničkih zona, glavni prijestupnici samo su degradirani zbog ozbiljnih grešaka i zbog toga što su ignorirali vladina upozorenja da ne smiju preprodavati uvezenu rogu ja ne pamtim u Jugoslaviji takve dane kakve su Kinezi prošli pod svojim komunističkim sustavom siromaštva koje se, govorimo o gradovima, koje se pokazivalo po tome što je e, sve bilo racionalizirano, mogli ste kupiti sve samo na takozvane točkice, samo na bonove, dakle i rižu i brašno, meso, već da ne govorim, ishrana je bila iznimno siromašna i to govorim opet o gradovima gdje je živjela nepuna trećina stanovništva u tom trenutku, a o selima već e, ne moramo ni govoriti jer tu je još uvijek vladala glad, ne ona glad koja ubija, ne ona kakva je došla nakon velikog skoka naprijed 1958. godine, ali e, ljudi su bili gladni i vidjeli ste da je to jedna masa ljudi koji, na kojima nema znakova nikakvoga ne samo obilja nego čak ni dovoljne prehrane nije postojao debeli kines u tom trenutku. Siromaštvo se vidjelo je po tome što ste imali industriju tri boje, siva, tamno-zelena i tamno-plava. Nije se proizvodilo, dakle, pamučni tekstil je mogao biti jedna od te tri boje. Nije postojalo ničega što mi smatramo danas normalnim potrepštinama svakodnevnog života do toalet papira. Nije su postojale nikoje od svih ovih e, uobičajenih normalnosti kojim, na koju uopće više ni ne razmišljamo, naravno niti kinezi danas. Međutim, ono što je ključno je bilo da je to bila industrija koja je prije svega bila oslonjena tijekom cijele Maove vladavine na tešku industriju i naravno na vojnu jer je Mao do kraja svog života imao strašni zazor od Sovjetskog saveza ili strah da će Sovjetski savez napast Kinu, možda čak i atomskom bombom. Ta teška industrija koja je s jedne strane bila u jednom trenutku potrebna na zapravo nije donosila gospodarstvu nikakvoga velikoga zamaha i e, kineski bruto društveni proizvod po glavi stanovnika po kineskim kineskoj tečajnoj listi u to vrijeme je bio negdje oko 700-800 dolara, što zapravo i nije bila realna slika. Što je se odražavalo, opet ponavljam, apsolutno na svakom segmentu života, kako države, na kraju krajeva čak i te vojske, pa onda je do pojedinca gdje ste imali obavezno gašenje svjetla u deset na večer zbog toga što struje nema, o automobilima nismo uopće mogli govoriti, oni nisu bili u privatnom vlasništvu niti slučajno, masa bicikala i to je bilo manje više sve. 30. svibnja 1978. Deng je svom savjetniku Hu Qiaomu, filozofu i sociologu, bivšem Maovom tajniku i predsjedniku tek osnovane Kineske akademije društvenih znanosti rekao ove riječi. Zapadne kapitalističke zemlje, zbog svojih interesa naravno, žele da mi budemo jači. One su nam voljne dati novac, bilo bi glupo ne uzeti ga. Deng je namjeravao taj novac kapitalističkih zemalja iskoristiti kako bi Kinu izveo iz siromaštva. Ali Deng je te 1978. formalno bio samo vicepremijer. Premijer i generalni sekretar partije bio je Hua Guofeng, kojeg je Mao Tse-tung odredio za nasljednika. Deng je uporno stvarao savezništva kako bi zaobišao Hua Guofenga i uspostavio svoju vlast nad partijom i državom. Ključna u toj borbi bila je središnja partijska radna konferencija koja je počela s radom 10. studenog 1978. i radila do 15. prosinca. Na toj konferenciji Deng održao govor o četiri modernizacije i na njoj je osigurao da se prihvati njegova vizija razvoja Kine. Hua će ostati primjer do 1980. kada će ga na toj funkciji zamijeniti Dengov čovjek, Zhao Ziyang. Na čelu partije Hua će ostati do 81. kada će ga na toj funkciji naslijediti još jedan Dengov čovjek, Hu Yaobang. Deng će 81. godine osigurati ključnu funkciju koja će pored autoriteta i ugleda biti temelj njegove vlasti. Tada je postao predsjednik Središnje vojne komisije, tijela kojim je partija upravljala vojskom. Dok je trajala ta konferencija, kružile su glasine o tome što se zapravo događa iza zatvorenih vrata pojavili su se i zahtjevi za dodatnim reformama. Julian Gewertz u knjizi Nikad se ne osvrći, Kina i zaboravljena povijest 80. godina 20. stoljeća piše. Dok je trajala radna konferencija, električar po imenu Wei Sheng izvjesio je poster koji je pozivao da se na četiri modernizacije nadoda i peta, demokracija zazivajući poruke prave povijesti, a ne povijesti koju su pisali povjesničari unemljeni od socijalističke vlade, Ve je napisao da četiri modernizacije nisu dovoljne Njegov radikalni manifest zahtijevao je istinsku demokraciju za kineski narod, koja je uključivala moć da se bilo kada zamjene predstavnici naroda. To je bila vrsta demokracije u kojoj uživaju narodi u europskim i američkim zemljama, ali rastuća ambicija tog pokreta uskoro će se sudariti s čovjekom kojeg je Mao jednom nazvao iglom u pamučnoj kuglici. Deng je krajem siječnja 1979. otišao u posjet Sjedinim državama. Tamo se potvrdio kao novi kineski vođa. Osigurao je potporu administracije predsjednika Cartera svojim reformama i novac američkih kapitalista za ulaganje u Kini. Kada se vratio, odlučio je da je dosta zahtjeva za petom modernizacijom. Kada je Wei Sheng objavio svoj novi esej u kojemu je pisao o novoj diktaturi, bio je to jasan napad na novu Dengovu vlast, Deng je dao nalog da se pisac eseja uhapsi. Julian Gewertz piše. 29. ožujka 1979. Vej je uhapšen. Sljedećeg dana Deng je održao govor kako bi ponovno potvrdio vlast komunističke partije i odredio jasne granice javne rasprave. Temeljni je preduvjet za postizanje modernizacije, objavio je Deng, pridržavanje načela četiri modernizacije – ta su načela bila kolekcija temeljnih pravila kineskog političkog sistema, koja su sada prikazana kao nepovrediva formula. Prvo, moramo se držati socijalističkog puta. Drugo, moramo se držati diktature proletarijata. Treće, moramo se držati vodstva komunističke partije. Četvrto, moramo se držati marksizma i lenjinizma i misli Mao Tse Tunga. Tu nije bilo nejasnoća. Bilo da se modernizira zemlja ili se prevrednuje povijest, socijalizam i komunistička partija ne mogu biti dovedeni u pitanje. Do proljeća 1979. Deng je odredio kako će se Kina modernizirati. Modernizacija će biti vrtoglava i bezobzirna. Cilj je stvoriti novu, razvijenu Kinu. Modernizacijom će upravljati partija, on će biti vrhovni vođa govorimo o zemlji koja je svedena na apsolutne osnove, pa ni osnova nije bilo sasvim, koja se za tih e, deseta godina od 1978. kada su počeli ti prvi pokusi sa prodajom polovne robe koja je dolazila iz Japana, pa do 88. odnosno 9. kada imamo taj tjenanmenški masakr, odnosno studentski društveni pokret i pobunu protiv korupcije, tu sada već imamo ljude koji su se obogatili, to još uvijek nisu ni blizu oni milijarderi koji imamo sada u Kini kakve, kakve imamo, ali koji su se obogatili ili privatno, najviše privatnom inicijativom, oni najhrabriji koji su se upustili u preprodaju određenih roba ili čak u ono što je otvoreno na partijskom kongresu 1987. godine, kada je Zhao Ziyang izabran za partijskog sekretara, na rentanje ili na dividende. Dakle, prvi puta je u rezoluciju Kineske komunističke partije upisano da se zarada može ostvariti i bez rada. I to je bilo, bio jedan revolucionarni pomak koji je naravno izazivao veliko poduzrenje određenih partijskih frakcija, krugova, koji su smatrali da je to nedopustivo. Dakle, otvorili su se i za mogućnost zarade na dividendama razne vrste. Deng Xiaoping je stalno u pozadini ponavljao od svega što radimo, od sve četiri modernizacije, govorimo o modernizaciji industrije, poljoprivrede, vojske i znanosti, i u sve reforme Iznad prije svega je osloboditi svijest. Dakle, srušiti zidove u svijesti i misliti drugčije. I to je pred kinezima stalno bilo taj imperativ i naravno da su se onda iz godine u godine događale promjene koje su se vidno osjećale. Moj prijatelj koji je bio deset godina kao mladež u selu, i u to takvom selu koje kada opisuje ni na jednom filmu ne možete vidjeti, jer to toliko siromašno, jedan puta 1988. godine dolazi po mene automobilom. To su pomaci kakve Kina nije vidjela cijelih, cijelu svoju komunističkom razdoblju, um, koji naravno istodobno ostavljaju neke za, iza sebe. Tako da su sa tim pomacima u prodavaonama, u pojavi prvih shopping molova, u pojavi prvih, e, prvog potrošačkog, ako ćemo tako, društva i polako kretanja ka ukidanju bonova koji su ograničavali sve, se neizbježno javlja i neravnopravnost i imate one koji su uhvatili taj prvi vlak i koji su izišli naprijed, postali daleko i mučniji od onih koji to nisu i koji ostaju dolje. I to je naravno izvor novog velikog seta problema. Na radnoj konferenciji Centralnog komiteta u travnju 1979. Deng je predložio ideju koju je, kako to piše Jonathan Spence, možda dobio dva partijska funkcionara iz provincije Guangdong ili Kanton, smještene na jugu Kine. Oni su Dengu rekli da bi bilo dobro stvoriti posebne zone kako bi se bolje razvila prirodna bogatstva njihovih provincija. Guangdong je graničio s Makaom i Hong Kongom, dvijema zadnjim ostacima europske kolonijalne prisutnosti na kineskom teritoriju. Deng je predložio da se u provincije Guangdong i Fujian, i ona je bila na jugu Kine, pošalje radna ekipa koja će utemeljiti četiri posebne zone za izvoz. Sljedeće godine ta su područja promijenila ime u specijalne ekonomske zone. U Guangdongu osnovane su dvije, Zhuhai nasuprot Makau i Shenzhen nasuprot Hong Kongu. U Fujianu su u Shantou i Xiamenu Velika Britanija te luke nazivala Svatov i Amoj, to su bile nekadašnje luke koje su dinastije Qing oteli strani kolonizatori, također su osnovane specijalne ekonomske zone. Stranim investitorima ponuđeno je gotovo sve – zemlja, infrastruktura, jeftina i brojna radna snaga. Rezultat je bio vrtoglavi rast. Samo između 1980. i 1984. Shenzhen je rastao po godišnjoj stopi od 58%, Zhuhai 32%. Prije svega moramo se sjetiti Dengove izreke, nije važno ili mačka crna ili bijela, važno je da lovi miševe. Dengova ideja u tom trenutku je bila zašto ne bismo ostavili raspravu o tome što je komunističko, a što kapitalističko po strani. Dakle, pustimo taj naš socijalizam, neka se on razvija pod kineskim karakteristikama. Dakle, i to na kineskom te karakteristike se kažu džungo ts, što znači po kineskim specifičnostima i prelazimo rijeku pipajući kamen ispod nogu. Dakle, nemojmo se sada ničim obvezivati, nemojmo ništa definirati, pa uključivo ni zakonima i idemo onako gdje nam se kamen posloži da možemo se osloniti na njega korak po korak. To je također bila jedna, jedan od slogana korak po korak naprijed ka drugoj obali gdje nas čeka ne više ravnopravnost u siromaštvu, nego neravnopravnost kao šansa da se cijelo društvo obogati s uvjetom da se dopusti jednima da to naprave prvi. Međutim, istodobno, Kineska komunistička partija makako bila monolit ona je uvijek bila podijeljena na frakcije. I to vidimo u svim društvima gdje imate tu jednopartijsku vlast, da zapravo te unutar frakcijske razlike u doktrinama, u tumačenjima e, što uopće komunizam jest i onda naravno i u e, tim gospodarskim programima su daleko veće vrlo često nego između različitih stranaka u društvima gdje e, funkcionira više stranačije. Unutar tih frakcija jednu je vodio čuveni Chen Yun koji je bio, za razliku od Deng Xiaopinga, obrazovani ekonomist, iznimno dobar ekonomist koji je vrlo dobro znao obrazložiti svoju kritiku i svoje neslaganje sa Deng Xiaopingovim zamislima. Da nije bio obrazovan niti ekonomski, on zapravo nikad nije ni završio fakultet, on je imao intuiciju, on je imao instinkt, on je imao u glavi točno što treba napraviti. I pored toga imao je tu kuražu, imao je tu hrabrost, ulazi tu vode kojih se Kina silno plašila. Jedna od tih je bila gospodarski debalans. U ono vrijeme, mi sad stalno govorimo o Kini kao zemlji koja ima suficit u odnosu na svaku zemlju na ovome svijetu, u ono vrijeme Kina kreće u otvaranje, dakle počinje primat skromno, ali strane investicije i naravno otvara se trgovinski, ona je u Barte sustavu, ali već kako su to godine kada polako taj e, e, barter i sovjetski blok počinje se i sam mijenjati, ona izlazi i na slobodno tržište, izlazi na zapadno tržište i naravno Kina sa svakim svojim velikim partnerom ima veliki deficit. Da ne govorimo najprije s Japanom ogroman, sa Sjedinjenim američkim državama iznimno veliki i naravno sa europskim zemljama. Što već nagovješćuje ono čega su se konzervativni ekonomisti, ali i ekonomisti koji su znali što govore, nagovješćuje zaduženost, nagovješćuje debalans, nagovješćuje razbijanje tog balansa koji se morao po njima ostvariti u platnom prometu, dakle koliko ste prodali morate samo toliko, kupiti dalje nema u budžetu i koji se je morao poravnati naravno i u tome koliko se unutar države troši, a koliko se zarađuje. To je jedna zdrava konzervativna logika koju je zapravo jako teško pobiti. Deng Xiaoping ide preko nje, to razbija. Jedna od velikih izvora kineskih e, nesuglasica unutar na samog, u samom vrhu partije je upravo to Prvog studenog 1987. završio je 13. kongres partije. Za novog generalnog sekretara potvrđen je Zhao Zeyang. Hu Yaobang smijenjen je zbog studentskih demonstracija. Deng je u Zhao imao novog pouzdanika. Nakon kongresa, tada 66 godina star Zhao, počeo je s novinarima posebno stranim razgovor. To prije nije bila praksa. Japanski novinar upitao ga je zašto nosi dvoredno tamno odijelo na pruge. Deng se kao i Mao još uvijek odjevao u takozvano Zhongshan odijelo koje je prvi promovirao Sun Yat-sen. Zhao Zeyang ponosno je novinaru pokazao na odijelo i rekao napravljeno u Kini i nadodao da bi bilo dobro da to novinar napiše u svom članku kako bi potaknuo izvoz odijela koja su se šivala u Kini. Sve je bilo podređeno ekonomskom rastu. Partija i mediji promicali su priče o uspjehu, poput one u tvornici Čarapa u Fućinu, koja je bila u dugu od svog osnivanja 1966. Gradonačelnik Fušina odlučio je tvornicu iznajmiti jednoj od radnica po imenu Chen Jijin. Uvjeti iznajmljivanja bili su ovi. Potrebno je dati polog od 10.000 juana ili 3.000 dolara. Polog će biti vraćen ako u godini dana tvornica zaradi više od 100.000 juana. Sve što Chen zaradi iznad 100.000 juana može uzeti sebi nakon što plati porez na tu zaradu. Godine 1987. ta je tvornica ostvarila zaradu od skoro milijun juana. U Dengovoj Kini promijenili su se standardi. Jonathan Spence piše. Četiri stvari koje su se morale imati određivale su u Mao vrijeme granicu materijalnih želja. Te četiri stvari bile su bicikl, radio, sat i šivači stroj. U novom svijetu Deng Xiaopinga te četiri stvari zamijenjene su s osam velikih stvari koje se moralo imati. Televizor u boji, hladnjak, stereo uređaj, kamera, motocikl, garnitura namještaja, stroj za pranje rublja i električni ventilator. Kina pod Dengom brzo se mijenjala. Takav vrtoglavi rast neke je u partiji plašio. Neki su pak u njemu vidjeli put prema korupciji, govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dnevnika Delo s dalekog istoka. 1988. godine, ja pretpostavljam da vaši slušatelji znaju da Kina ima već od maovih vremena jedno ljetovalište koje se zove Peidaihe, koje je na Bohajskom moru, nekih 250 km udaljeno od Pekinga, gdje se je partijsko rukovodstvo i dan danas to čini, povlačilo svako ljeto i tamo su se unutar tih vila, zapravo vrlo skromnih vila na samome moru, vodile diskusije koje nitko nije pratio, niti nikakvi partijski mediji, nikakvi, to su bile gluhe sobe unutar koje su se vodile najiskrenije diskusije, odnosno rasprave, odnosno svađe, kako dalje. I 88. godine je bilo znakovito ljetovanje, zbog toga što su se tada direktno sukobili Chen Yun i Deng Xiaoping, koji brani svoju poziciju, ali na stranu Chen Yuna staje i jedan dio ljudi koji su već na visokim pozicijama, recimo premijer Li Peng, koji je u to vrijeme već bio premijer centralne vlade, i gdje se optužuje Zhao Ziyang da je pustio previše, da se odlazi sa striktnih linija socijalističke doktrine, a preko Zhao Ziyanga se zapravo kritizira Deng. I tu su sve već bili preduvjeti koji su nagovješćeni osjećavali da će Zhao Ziangova karijera biti prekinuta i kratka, nisu istina nagovješćavali tako masivni odziv e, kao što se pokazalo da je bio na Pekinškim ulicama Tiananmen je samo simbol svega toga i naravno nitko nije mogao predvidjeti da će to završiti takvom tragedijom. Međutim, to veliko kolebanje e, je e, između toga da li Kina može nastaviti u tom pravcu reformi koji je vrlo vidno počeo odvajati kako god hoćete, po tome kako je ona izgledala, pa po tome kako je se ponašala, kakve odnose uspostavljala, tko su bili njeni međunarodni prijatelji na kraju krajeva, pokazivala da to sad više nije ona ortodoksna komunistička zemlja kakva je bila tijekom Malce tungova vremena. I naravno sa onim posljedicama koje su Ovaj dio da se razumijemo i oni su bili reformisti. Čenjin je bio za reforme. Ali ta ideja da ćemo imati društvo u kojem će se vratiti e, neravnopravnost i to ta neravnopravnost vrlo brzo raste je nešto što je njima bilo neprihvatljivo. U Kini se početkom travnja, ovisno o lunarnom kalendaru, slavi Ming ili praznik čišćenja grobnica. Na taj dan kineske obitelji posjećuju grobnice predaka. 4. travnja 1976. tisuće ljudi okupili su se na trgu Tiananmen ispred spomenika žrtvama revolucije. Većina ih je došla kako bi odala počast nedavno preminulom Chuen Laju. Sljedećeg dana masa je narasla na više od 100 tisuća ljudi. Vlast je odgovorila slanjem snaga sigurnosti kako bi rastjerala tu gomilu. Deng je te demonstracije 1978. proglasio opravdanima, sjećanjem na velikog revolucionara. 15. travnja 1989. iznenada je od srčanog udara umro Hu Bang, bivši generalni sekretar partije, kojeg je Deng 1987. smijenio zbog studentskih demonstracija. Dva dana nakon njegove smrti na trgu Tiananmen počeli su se okupljati studenti koji su žalovali zbog Huove smrti, ali su i tražili žešću borbu protiv korupcije, nepotizma i demokratizaciju društva ove demonstracije Deng neće odobriti. U njima je vidio prijetnju ne samo reformama, već i opstanku Kine. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tek čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godina.